Fibioko abertzale sensibilitateko haite txiek uskal bortiaz, mintzaldi bat antolatu di haite txier zabalik zena. Haite txi hanitz oro edo kajik barnekaldekuk. Haipamenetan, udahuntatik landa argida oentako ikusi den jentezioniak Arrenkoak ekarri du labortin eta zerbait egin behar dela. Jacques Barrex, sebeoko sendikataen izenian kumitzen. Nahi, ordein, uh, igan udan, in, edo paskatu problemo hientako, artin beharko dizugu zerbait uh, pentsatu eta zerbait uh, egin. Eta hoi lan hoi hasi ituzu, eh, eman dezaten sendikaten artin, herri elkargoan artin, eta uh, zerren PNR hoi e, eh, datilaik edo egin itatilaik, ebenti bostez hoi ertuen dukezu. Mena artin beharko dizugu zerbait egin, ian udako uh, bon, ezagut ikusitugun harrinkuen uh, eh, hobetzek. Haleike, aipamen nausia PNR eskualdeko parkeaena izan da, Hor, izien lau hislaien aldetik senditu da, sede horren sustengatzeko eta builtatzeko nahia, publikan aldetik aldiz parte katuikago zen, galtuekin senditu beita lotxabat, bat, egin oztako bortian jabilzalik, debeku hanitzen lotxa gerazidie, jareike ez dela eginen parte handien hun hartziaikin baizik ohartazidu benoa tozen hartzainak. Jandugun bezala, herri batek ezpadu nahi parte hartua deja erranik izan den bezala eta parkan erdian balin badae ez dukezu eh, emi parkian marnen. Eta geho behar dizu jakin eh, denek behar diela boskatu. Hiu etaik batek ez erraiten badi eh, park hori eta ez dukezu parkiko. Eta bilanan egiteko mementun publika elkitzian botzik agertu da eta ez tabada eta mintzaldi horren beharra azpimaratuik izan da. Nik eta untsatzaman diat eta hola pribadak egiz zer den PNR hoi, bezko jartin entzute ginia gaizahanitz eta gaizahanitz ez untsa, bortzaze, odin hopi eh, jente hanitz eta argitu dik eta zer den egin PNR hoi eta nik uste necesai den zabaiten egitea. Nik bizikuntza zaman diat, zeren aspaldiko partez, zen eh, haidu gentian, eben uh, sibeun izan lehen bilkua bat, aminibat ikusteko geua, bortuko geua, nula, nula posibetan eta justut jakitez, uh, eh, be, bai, igan urteko udanula gaizak igandien.